LA CORPO kiel MESURA BASO NUN TEMPE ESTAS APLICATAI EN LA TUTTA MONDO LA FACILE CALCULEBLAI cae PRACTICEBLAI METRAI SISTEMOI. DUM PLI FRUAI TEMPOI, ALI FLANCE, LA CORPO SERVIS kiel MODELO POR LA MESUROI. EXEMPLE, CE LA ULNO. ACTUALA STUDAGIO MONTRAS che gis hodiau ancau bracoi, piedoi, cae aliai corpo partoi estas usatai por mesurado. Por multai applicoi, ili estas simple pli practicai. La domoi en ciui ni loggias, la mebloi sur ciui ni sidas, la vestagioi ciui ni surhavas, la moderna vivo basigas sur la homa capablo mesuri la mondon cae taugigi al si la obiectoin. Multae technicae disvolvagioi ne estus imageblai sen mesuradoi. Hodiau estas usatai por la mesurado en la tuta mondo plei ofte metrai sistemoi, cun la metro kiel baza unuo tio pli faciligas la internazian intersangion. Crome, la decimala sistemo estas en calculado facile practicebla. Kiam ancora une existis tiai super regionai sistemoi, oni orientigis laula homa corpo, por percepti spazain dimensioin tiel ec estis mesur un uoi, ciui havis rilaton alla corpo. Conata exemplo estas la ulno. Modelo por tio estas la longezzo de la homa antau braco, de la cubuto gis la pinto de la mesa fingro. La unuo estis jam usata en Mesopotamio, cae enda antiqua Egipto, iam existis la regia ulno. Aliai tre conatai mesuroi estis la futo, piedo, cae la man etendo. Lau esploristoi de la Universitat de Helsinki en Finlando, multai mal novai mesur metodoi estis applicatai parallele alla novai normoi gis la dudeca iarcento quelcae el ili ets' gis hodiau. Eble la corpai mesuroi estas por certai applicoi pli practicai, supposas las ciencistoi. Supposeble tiui mesur unuoi pro tio disvolvigis cae establigis ancau en multai locoi, sen depende, unu de la alia mont plei ofte aperas mesuroi kiwi rilatas alla brac etendo, la man etendo, cae alla antau braco. Apud la mesuroi de longezzo, kiwi orientigis laula corpo, la sciencistoi trovis ancau mesuroin, kiwi rilatas al corpai activezzoi, exemple unutaga marsciado por certa distanzo, au pluga tago por certa areo. Laula esploristoi corpai mesuroi estas por ergonomia disaino ofte pli taugai ol abstractai mesur unuoi. Ciartie la usotai obiectoi estas vere faritai por la persono, ciu pli poste ancau usos ilin. Crome estas suffice practice labori per tiui mesuroi en la ciutago. Inter alie, char la corpo estas ciam disponebla, cae estas mal pli spazio besona por celcae aplicoi. Estas exemple pli simple labori per prac etendoi por mesuri la longetson au grandetson de snuregoi cae de retoi ol pene usi scalo stangon. Laula esploristoi tiui avantagioi povus expliki cial oni jenca jengis odiau orientigas lau corpai mesuroi. Prescau quin jar miloin post ciam disponeblis la unuae normigitae sistemoi. La premo al normigo tamen farigis plicae pli granda, ju pli cun retigis la statoi cae socioi. Precipe por la hodia autut mondai, economio cae industrio, mal precisae reguloi ne estas useblai. La economio profitas de superregionai normoi, sen ciui a massa productado ne estus imagebla. Tial, laulas stiencistoi en Finlando, traditiai mesur sistemoi, pli cae pli estas minacatai de malapero, quancam ili estas tiel practicai por multai aferoi.